بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محترم براد الله مجاهد الله مهاجر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أبو مصعب سوري حفظه الله من كتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية دن درس لنمز دوامة يبت الحمد لله Bugun 1435 hijriy jumada dasaniyaning 4-kun ekan. Biz inshaalloh bugun darsimizda shu kitobning ro'yxatini va mundarajalarini o'qib beramiz inshaalloh. Shu kitobning mundarajalari ikki xil ekan. Birinchi o'rinda ijmoliy mundarajalar, ikkinchi o'rinda mufassal tafsili mundarajalar ekan. Birinchi o'rinda biz ijmoliy mundarajalarni aytib qo'yaylik. Kitob kimga hadiya qilingan? 1. Muqaddima va shu kitobda bor fikrlari puxtalanish va tozalanish bosqichlarini tanishtirishligi. Ro'yxat va olamiy islomiy jihad da'vat to'g'risida yozilgan risolalar va bahslarning boshlanishi. G'aribligi va g'ariblar va haq ustida mustahkam turadiganlarning bayoni. Al-juzul avval al-juzur at-tarix at-tajarib. Birinchi juz yildizlar, tarix va tajribalar. Mujohidlarning tarix, siyosiy va shar'iy tahlil va harakati jihodiy fiqh to'g'risida tamhidiy fasllari. Bu fasllar 7 ta fasllardan iborat ekan. Al-faslul avval waqi'ul muslimina al-yawm. Birinchi fasl musulmonlarning bugungi kunda holatlari. Ikkinchi fasl shu holatda shar'iy ahkomlarning xulosasi. Uchinchi fasl olamiy nizomning yildizlari va Qobildan George Bushgacha kurashning yurishi. to'rtinchi fasl rumliklar bilan kurash va tarix jarayonida toqatlarning muvozanati kuchlarning muvozanati 5 fasl 1349 hijriydan boshlab 1425 hijriy ya'ni 1930 yil milodiydan 2000 4-yil milodiygacha islomiy inqilobning yurishining xulosasi. 6-fasl. 1379-hijridan boshlab 1425-hijriy, ya'ni 1963-yil milodiydan 2004-yil milodiygacha qurollangan jihodilarning hosillarning xulosasi. Nimani topdi va nimani yo'qotdilar? 7-fasl. mujohidlarga kelgan ibtilolar va musibatlardan chiqishlik uchun mujohidlarga taqdim qilingan ichimlari. Bu birinchi juzning ijmoli ijmoli ro'yxati ekan. Ikkinchi juz ad-da'wa al-manhaj at-tariqa. Da'vat manhaj ya'ni tutilgan yo'l. At-tariqa reja. Qanday qilish kerak? Qanday ishlash kerak? الفصل الثامن نظريات المقاومة الإسلامية العالمية 8 فصل Alami islomiy kurash ya'ni jihodning nazariyalari. بو 8-faslda 8 ta bob bor. Birinchi bob kurash nazariyasi. Bunda jihodiy aqida, fikr va manhaj zikri keladi. Ikkinchi bob olamiy islomiy jihod da'vati uchun siyosiy nazariya. Uchinchi باب عالمي islomiy Jihad da'vati uchun takomillashtirilgan tarbiya nazariyasi. 4-bob. Olamiy islomiy jihad da'vati uchun askariy nazariya. 5-bob. Olamiy islomiy jihad uchun lashkarlarning tuzatish nizomi va tartib nazariyasi. Ya'ni bu olamiy jihad uchun lashkarlar ham kerak. Shuning tartiblari. 6-bob. Olamiy islomiy jihad lashkarlarning ta'lim va tarbiya nazariyasi. 7-bob. Olamiy islomiy jihodiy lashkarlarning iqtisod nazariyasi. 8-bob. Olamiy islomiy kurash, ya'ni jihad da'vatiga targ'ib qilish va tashviqot va tablig'at nazariyasi. 9-fasl Vasaya va bashair, vasiyatlar va bashoratlar. En oxirida miskul xitam, ya'ni mushk mohri. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته